Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeća vrsta zadnja, a to je bid'a. Da, da novotarija može biti razlog slabosti hadisa. Kako novotarija? Vi znate da novotarija, eh, bed'a eh, znači u arabskom jeziku enše, znači nešto nešto da se inovira, dođe s nečim novim, ala gajri misali sabjak, kaže, na primjer koji nije prije, prije toga postojao. To znači nešto novo. Uglavnom, nas jezički neinteres, nego neinteres u, u terminološki ovdje u ovom kontekstu, kaže, to je hadet fi din badel ikmal, to je bitna notarija. Uvođenje u vjeru nešto nakon vjeri koja je upotpunjena, to je novotarija. Ma, ist, uh, Bade Nebi sallallahu alejhi ve sellem minel ahvali wal a'mali što je uvedeno nakon e, smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od dijela i od uvjerenja, od riječi i tako dalje, u vjeru. U, u, e, to je tema, sa zasebno dođemo detalje toga novotarije, vi znate da učimo i izučavamo stalno. Uglavnom, u ovom kontekstu hadisa nas interes toga, e, znači hadis novotara, kad dođe ravija novotar, prima se njegov rivatel, ne prima da bi se znalo da li se prima njegov rivajat ne prima, prvo treba ustanoviti da li je novotarija na kojoj je taj ravija, da li je na, na bid'i mu kefira ili, ili, ili mu fesaka, da li, e, da li je na novotariji koja izvodi iz islama ili je na novotariji koja je mu fesaka, koja je grijeh ako ona izvodi iz islama. Pa ako je taj ravija koji prenosi ima ko sebe novotariju zbog koje izlazi iz islama, ispravno naravno, ispravno znači da se njegov rivajet odbija, da se ne prihvata. <clears throat> Iako toga ne bi trebalo biti dileme. Uh, ako bi rekao, pa imala primjer takvih? Bili mogli navesti primjer toga? Imal kakav ravija da je učinio novotariju s kojom izlazi iz islama i da zbog toga se ne prihvata rivajete kojom prenosi? Jel znate takav hadis? Imala primjer toga? Ravija da je novotar, ima novotariju kod sebe koja izvodi islama i zbog te novotarije ne, izvodi, e, e, ne uzima se od njega hadis. Imao primjer toga. Recimo, ako je bio, recimo, Ravija, bio Ibn Hallađ, da on bio, recimo, Ravija, da je bio. Ba pa jes bio ono, hadeseni kalbi on rabbi, prenosi mi moje <laughs> srce od mog gospodara. A? Pa je lunke kafir, jesu ga potekvirili, izgubili. Džadi ibn Dirhem, bolje da se rekao. Džadi ibn Dirhem koji, koji je ubio Hale Kasri, namjesnik Emevijski. Tamo negdje 120, 130. godine. 125, 120. Za kurban Bajram ja. Kada ga ubio, kada rekao, ljudi, Ona je te kurban, evo ja ću zaklat. Pa u Rivatiju došao na redio da ga ubio i u Rivatiju došao da ga on lično ubio. Ona je ako uzmemo da je, da je e, Džad ibn Dirhem, da je on prenosio hadise, a došao s novotarijom, s kojom novotarijom došao? Ma kellem Allahu Musa teklima, ome tehad Allahu Ibrahime Halila, to je njegova bila negacija. Nije, niti je Allah šanu razgovaru s Musom, razgovorom, niti je Ibrahima uzao za prisnog prijatelja. Što, otkud mu to? Pa to je ovo na čemu imamo danas i naše šarije maturidije. Otkud mu to? Pa ako je Allah šanu razgovarao sa Musom, da bi razgovarao, mora imati aparat za razgovaranje, to je usta, jezik. Ako kaže Dalašan ima usta i jezik, to znači poređujemo sa stvorenjima, ako poređujemo sa stvorenjima, to je kufr. Moram da negirati taj ajet. Ako kažemo da je Allah Žešanu e, uzao za prijatelja Ibrahima, prisnog prijatelja, prijateljstvo u stvari habet ljubav, da bi volio, voli se srce. Ona ko voli srce, potvrđi ima srce. Znači, Dalašano voli, znači ima srce, ako ima srce, liči stvorenjima, ako liči stvorenjima, to je kufr. Ja mu negiraju. Oda su njima te došle te šubhe, naravno koje su preuzeli filozofa, i da bi oni očistili od Allaha tih niskih razmišljanja, upoređivan sa stvorenjima, zanegirali su kuranske ajete i hadise. A ta novotarija s kojom on došao, nastavila se ona dalje, samo u drugim oblicima, sa drugom filozofijom, pročišćenom, profinjenom. Uglavnom, ovaj, druga vrsta to, eh, novotarija mu feseka, novotarija koja je grih, a ne izvodi iz Islama. E, a, e, a, e, takva notarija, znači koja ne izvodi iz islama, e sad, a, e, a, propis uzimanja njega kao ravi, odnosno prenošenja hadisa, ako su u, u, kao u lancu prenosilaca, a, desi da imamo raviju koji je novotar. Da li taj hadis koji se prenosi od njeg, da li je taj hadis prihvatljiv i nije prihvatljiv? Znači o tome riječ, o, to, o, toj, o, o toj stvari govorimo. Znači, Uglavnom, ovaj, e, što se tiče toga, znači, ako, znači, već smo rekli ovdje, znači, ako je u pitanju da je, e, e, da je ravija novotar, čija novotarija izvodi iz islama, ovaj, ispravno, ali, i što, čega ne bilo da ima da se, njegov, da se njegov hadis ne uzima, odnosno taj hadis gdje on kao ravija ne uzima, se ne prihvata. Druga vrsta, znači, no, ravija novotara, a to je onaj koji ima novotariju koja ne izvodi iz islama. Džumhur učenjaka je na tome, da mu se džumhur učenjaka muhadisa je na tome da mu se prima rivajet uz dva šarta. Prvi je šart da taj uh, ravija, kaže, nije da'ija ila bid'ati, da nije pozivač u, u tu novotariju na kojoj on. To je prvi šart, da ne poziva u tu novotariju na kojoj se on nalazi. Drugi je šart, kaže, Ela jervi maju raviđu bid'atehu. I da ne prenosi u hadisu ono što podupiri njegov novotariju. Znači, morali smo staviti dva šarta. Da bi bio prihvaćen njegov rivajet. Primjer toga. Recimo da je, da je ravija novotar, da je rafidija šija. I po onom stavu da rafidija šija, da nije kafir ili da kažemo ravija kojeg ima tešajua. Tešajua znači naginje šeizmu. A e, naginje šeizmu ima razni oblika. Nije tu samo ovo rafidije, to je jedna vrsta znači. Ovi, ovi 12 imamci. Imamo 600 imamci, imamo oni kombinacije. Znači, te, ta rafidije, šiitska, šiitska sekta, ona ima e, na unutar sebe, znači, na desetine, desetine sekti. Unutar jedne te iste sekte opet ima nekoliko ogranaka sekti. Uglavnom, znači, bude, bude ravija, imate šejiva, naginje šizmu. I to je novotarija. Uslov da bi bilo privačen rivajet je, znači, da ne poziva, da on ne bavi se, kak kažem poziva, znači, ne bavi se davom u javnosti, među ljudima, da poziva u tu, u tu šizam, u tu novotariju na kojoj on jeste. Nego zna se za njeg da ima tu devijaciju, ali šuti, ne, ne, ne poziva ljude drugi na to. To je prvi šart. Drugi je da onaj tekst hadisa koji prenosi ne podržava su tekstu hadisa koji podupire njegovu novotariju a to je ono Alija je bio evli, onaj ves, Vesilju. On je bio ovaj da prenosi hadis u kojem je došlo da je Alija bio onaj koji je koji je ovesijećen da bude nasljednik poslanika sallallahu A još on a još on ši, znači taj hadis naravno automatski znači znači ima problem znači prvo prenosi hadis koji podupire njegovu novotariju ovaj bez obzira da i da ne poziva u to. Danas ste se razumili, znači, pojente u tome, znači, da ne prenosi hadis u kojim se podupire ta novotarija, uh, Kad kaže podupire, ne mora znači da taj hadis mora biti automatski daif. Znači, može biti da, da je vjerodosan hadis, međutim, podupire ono na čemu je on. S njegove strane problem. Znači, da ga prenosi pouzdan ravi, nije problem. Ali s njegove strane, kad on prenosi, onda je to mahana. A prvi šar znači da nije daja u tu novotariju. I sve to bilo lijepo, ovaj, sad mi kažemo ako to je jasko, da, međutim, dođeš u dva sahiha i u dva sahiha ravija koji su bili novotari. Murđija bio ima ko sebe irđa ili bio o, obično bude onaj e, ima tešeju ako sebe naginje šizu i prenosi ga Buhari u svom sahihu i prenosi ga Muslim u svom sahihu poput recimo ovaj, od, od Ravija Novotara u dva sahija bio bio Imran Hattan poznati Ravija kako, kako onda to razumjeti Šta je to, o čemu se radi? Mi smo o tome govorili, znači. To, to znači da ispunjava ova dva šarta. Ispunjava dva šarta i nas smo, od ova dva šarta znamo zato što su nam imami poti Buharije, muslima i njima slični imami ovo pojasne, znači. U osnovi se ne prihvata od novotara rivaja, to ne može biti travija. Međutim, Ne, ne mora znači da sve što prenose nije u redu, ako ispunjava ova dva šarta, onda se njegov taj rivajet prihvata, a obično obično, znači u praksi, ne dođe on s nečim posebnim što prenosi, a da to nije podopreto nekim drugim hadisom. Tako znači da, da obično ne, dolo, ne dođu oni s nečim u hadisu što niko prije njih nije spomenuo i da se izvoju nečemu to. U nečemu to. Uglavnom pojenta je ovdje znači da zna da mora ispuniti ova dva šarta. Znači oni ravi koji prenosi Buhari i Muslim sva dva, a koji su novotari, ispunjavaju dva šarta. Znači, niti pozivaju novotariju, nisu pozivali novotariju, niti je ono što prenosi a, a, da, od onoga što podupire njihovu novotariju. I s smo završili, znači, ovaj, a, ovaj dio. Andalusam, Andalusam, Andalusam.